Ola berrian, ola berrian. Zentral termikoa, autopista, industria pilla eta ormigo ja. <laughs> Onjarmean, onjarmean. Aire portu, kristonandia eta ormigo <laughs> Irunen, irunen eta gimuzkoa osoan at. Atxetea! Atxetea! Hormigoia! Hormigoi pila bat! <laughs> Adi, hormigonatu nahi gaituzte! abenduaren amarrean auzo hotxak berezia, zortzietatik bederatziak arte lurralde antolaketarako planari buruz hitz egingo dugu. Ez da bezain laster, ikusten auzo elkartearekin, Olaberriako auzo elkartearekin, Txingudiko atxetearen kontrako taldearekin, eta zuekin guztiekin. zuen iritzia eman, horretarako e bat bidali, antxeta.sociala.gmail.com edo zuen iritzia utzi erriotxak.info Edo zuzenean parte hartu, antxeta erratiko telefonora deituz. 0 bost, bost bederatzi, lau irusei, sei bost, iparraldetik deitzen baduzute. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 iruiru bost bos bederatzi, lau sortzi, iru sei, sei bos. berezia. Ostirala amar, sortzietatik bederatziak arte, antxeta irratian. Ei, Eta horrengo azte lenean, arratxaldeko iruetatik lauak arte, errepikapena, ha,